17 skirsnis Kur matyta niurzgė panelė Žilnorman, kad sužadėtinė pati vaikščiotų į namus ir ten jai asistuotų jaunasis. Tačiau tas paprotys atsiradęs dėl lėto Marijaus veikimo galutinai išaknijo dar ir dėl to, kad foteliai kalvarijos seserų gatvėje buvo daug patogesni intimiems pasikalbėjimams negu šiaudinės kėdės ginkluoto žmogaus gatvėje. Marijus su ponu Fošlevanu matydavosi, tačiau nesikalbėdavo – Atrodė, lyg tai būtų buvę jų sutarta. Kiekviena jaunai merginai reikalingas palidovas. Kozetė nebūtų galėjus ateidinėti be pono Fošlevano. Marijui pono Fošlevano dalyvavimas buvo būtina pasimatymo su Kozete sąlyga. Ir Marijus su tuo sutiko. Kartais kalboje bendrais bruožais palietus įvairius politikos klausimus ar užsiminus, kai būtų galima pagerinti viso žmonijos gyvenimo sąlygas, jiems atsitikdavo persimesti keliai žodžiais bei prastinių taip ir ne – Kartą kalbant apie liaudį švietimą, kuris Marijaus nuomonė turėjo būti nemokamas ir privalomas, skleidžiamas visomis formomis, plačiai visiems atviras kaip oras ir saulė, vienu žodžiu prieinamas visai liaudžiai, jų nuomonė sutapo ir jie beveik įsikalbėjo. Šią progą Marijus pamatė, kad ponas Vošlevanas savo mintis reiškia sklandžiai ir net kiek pakilių stiliumi – Tačiau jam vis dėlto kažko trūko. Ponas Fošlevanas kažkuo atrodė žemesnis už diduomenį žmogų ir kažkuo aukštesnis už jį. Savo viduje širdies gilumoje Marijus duodavo daugybę visokių klausimų tam ponui Fošlevanui, kuris su juo elgėsi maloniai, bet buvo kažkoks šaltas. Protarpiais Marijus imdavo abejoti savo paties atsiminimais. Jo atmintyje buvo spraga, juoda dėvė, praraja, iškasta keturių mėnesio agonijos. Daug kas tenai prasmego negrįžtamai – Marijus net turėdavo save klausti, ar tikrai jis buvo matęs poną Pošlevaną tokį rimtą ir ramų žmogų barikadoje. Beje, tai buvo ne vienintelė mislė palikta Marijaus sąmonėje praeities vizijų, čia pasirodančių, čia vėl išnykstančių. Nereikia manyti, kad jis buvo saugus nuo tų įkyrių atminimų, kurie mus verčia net laimė ir gerovėje liūdnai pažvelgti atgal. Žmogus, kuris niekomet nenukreipia savo žvilgsnių išnykusius praeities horizontus, nesugeba nei galvoti, nei mylėti. Kartais Marijus susimdavo rankomis veidą ir blyškus, nerimastingi praeities paveikslai perskrosdavo tą prieblandos rūką, kurio buvo aptrauktos jos smegenys. Marijus vėl išvysdavo krintant Mabefą, išgirzdavo gavrošą dainuojant kartečiais ugnyje, pajusdavo ant savo lūpų Eponinos kaktos šaltį, Anžel Rasas, Kurfeiraka, Žanas Proveras, Kombeferas, Bosuėje, Granteras. Visi jo bičiuliai stodavo prieš jį kaip gyvi, paskui vėl išnykdavo miglose. Ar tik sapnete buvo visos tos brangios būtybės kenčiančios, narsios jaudinančios ar tragiškos? Ar jų iš tikrųjų buvo kada gyventa? Viską gaubė juodi maišto dūmai. Didų sukretimai sukelia didžius sapnus. Marijus klausinėjo save, tikrino save. Jam svaigdavo galva prisiminus tuos amžinai išnykusius žmonės. Kur jie visi? Ar tikrai jie visi mirė? Griūtis viską nusinešė į juodą duobę, tik jis vienas liko. Viskas atrodė išnyko, lik nusileidus teatre uždangai. Kartais ir gyvenime nusileidžia panašios uždangos. Dievas pereina prie sekančio veiksmo. O jisai Marijus ar liko tas pats žmogus? Jis nuskurdėlis tapo turtuoliu, jis vienišas turi šeimą, jis praradęs visas viltis veda kozetę. Marijui atrodė, kad jis perėjo per kapą, kad tenai nusileido pasmerktas, o iš ten išėjo išteisintas. O visi kiti paliko tenai kape. Būdavo momentų, kada tie praeitie šešėliai sugrįžę ir atgyję apstodavo jį ir užtemdydavo jo dvasę. Tada įsimdavo galvoti apie kozetę ir vėl nurimdavo. Tik šie aukščiausia laimė ir galėdavo ištrinti anos katastrofos pėtsakus. Ponas Fušlevanas irgi turėjo tam tikrą vietą tų išnykusių būtybių tarpę. Marijus nesiryžo tikėti, kad barikados fošlevanas yra tas pats fošlevanas su kūnu ir krauju, kuris dabar taip rimtai sėdi šalia kozetis. Anasai greičiausiai buvo vienas iš tų košmaro paveikslų iškilusių ir ištirpusių klėdėjimo valandomis. Antra vertus, jiedu abu iš prigimties nebuvo kalbus, todėl Marijui nei galva neteidavo ko nors poną Fošlevaną paklausti. Jis neminties tokios neturėjo. Mes jau anksčiau esame pažymėję šį būdingą bruožą. Nėra jau taip retas dalykas, kaip galėtų atrodyti, kad du žmonės bendros paslapties susėti, lyg tylomis susitarė, niekados apie ją neusimena ne vienu žodžiu. Betgi vieną kartą Marijus ryžosi pamandyti. Jis nukreipė kalbą į Šanvrerį gatvę ir pasisukęs į poną Fošlevaną paklausė jį, juk jūs gerai žinote tą gatvę. Kokią? Šanvrerį gatvę. Neturiu supratimo, kas tai per pavadinimas, atsakė ponas Fošlevanas pačiu natūraliausių tonu. Atsakymas, kuris tikrai sakant lietė gatvės pavadinimą, o ne pačią gatvę, Marijui pasirodė labiau įtikinantis, negu iš tikrųjų buvo. Aišku, man prisisapnavo, pagalvojo jis. Turėjau haliucinacijų. Matyt, kas nors jį panašus. Pono Fošlevano tenai nebuvo. Aštuntas skyrius – du žmonės, kurių neįmanoma surasti. Kad ir kaip Marijus buvo meilės užavėtas ir užburtas, tačiau visi tie kerai negalėjo iš jo minčių išdildyti kai kurių kitų rūpeščių. Kol buvo ruošiamos vestuvės, Marijus laukdamas paskirto laiko atsidėjęs ėmėsi sunkių paieškų nukreiptų į praeitį. Jam reikėjo atsidėkoti už geradarystės padarytas jo tėvui ir jam pačiam. Kažkur buvo tenardie, kažkur buvo nepažįstamasis, kuris atgabeno į Marijų pas poną Žilnormaną. Marius laikė savo pareigą surasti šituo du žmonės. Jis nedryso nei pagalvoti, kad vedęs ir būdamas laimingas galėtų juos užmiršti. Ir bijojo, kad šios nesumokėtos garbės skolos neaptemdytų jo gyvenimo, dabar tokio spindulingo. Jam atrodė neįmanoma palikti tas senas skolas netlygintas ir jis būtinai norėjo prieš žengdamas į džiaugsmingą ateitį atsiteisti su praeitimi. Ten ardie buvo nusikaltelis, bet tai nekiek nemenkino to fakto, kad jis išgelbėjo pulkininką pon Mersijai. Tenardie galėjo būti banditas visų žmonių akise, bet tik ne Marijaus akise. Nežinodamas, kas iš tikrųjų įvyko Vaterlo kautinių lauke, Marijus nežinojo tos aplinkybės, kad jo tėvas buvo ypatingoje padėtyje Tenardie atžvilgių. Jis išliko gyvas Tenardie dėka, tačiau būti jam už tai dėkingas neprivalėjo. Ne vienam iš gausių Marijaus pasamdytų agentų nepavyko aptikti jokių Tenardie pėdsakų. Atrodė, kad jis visiškai dingęs. Tenardie žmona mirė kalėjime tardymo metu. Pats Tenardie ir jo duktė Anzelma, vienu du išlikę iš šios pasigailėtinos šeimos, vėl pasinėrė patamsiuose. Socialinės nežinomybės praraja tyliai užsivėrė viršumtų būtybių. Neberiko paviršio nei bangelių, nei raibulių, nei tamsių koncentrinių ratų, kurie bilotų, kad čia kažkieno įkrista ir kad galima ten leisti zondą. Tenardie žmona mirė. Bulatrioliui kaltinimas buvo nuimtas. Klaksų dingo, o svarbiausiai kaltinamieji pabėgo iš kalėjimo ir byla dėl žabangų gorbo lūšnoje, galima sakyti, sužlugo. Reikalas taip ir liko gana tamsus. Prisiekusių teismas turėjo pasitenkinti dviem antraeiliais kaltinamaisiais. Vienas jų buvo kablys, kitaip pavasarinis, dar kitaip bigrenailis, o kitas puskatikis, kitaip milijardierius. Ir jiedu gavo po dešimt metų katorgos. Pabėgusiai ir į teismą nestojusiai jų bendrininkai buvo už akių nuteisti sunkiųjų darbų kalėjimui gyvos galvos. Ten ardie kaip iniciatorius ir vadovas taip pat už akių buvo nusmerktas mirti. Šitas nuosprendis ir buvo vienintelė žinia apie Tenardie, metant tik laikę šviesą ant šito mirtininko vardo, nelyginant uždegta prie karsto žvakį. Antra vertų šis pasmerkimas vertės tenardie iš baimės būti suimtam vis giliau ir giliau nertis į juodas gelmes dar labiau sutirštino tamsą, kuri gaubė tą žmogų. O dėl antrojo, dėl to nežinomo žmogaus, kuris išgelbėjo Marijų, tai paieškos iš pradžių davė šiokių tokių rezultatų, bet paskui staiga viskas nutrūko. Pavyko surasti fiakrą, kuris tą birželio šeštos dienos vakarą atvežė Marijų į Kalvarijos seserų gatvę. Vežikas pareiškė, kad birželio šeštąją policijos agento įsakytas – Jis išstipsojęs nuo trečios valandos dienos lygi sutemstant Eliziejaus laukų krantinėje ties didžiosios klakos anga. Kad apie 9 valandą vakaro klakos grotinės durys upės krante atsidariusios, kad iš ten išėjęs žmogus neždamas ant pečių kitą žmogų, matyt negyvą. Kad policijos agentas, kuris šioje vietoje kažką sekė, areštavęs gyvąjį žmogų ir sulaikęs negyvąjį, kad agento įsakytas jis vežikas, visą tą publiką paėmęs į fiakrą, kad iš pradžių jie nuvažiavę į kalvarijos eserų gatvę, kad ten jie palikė negyvėlį, kad tas negyvėlis ir esas ponas Marijus, ir jis vežikas puikiai jas pažįstas, nors ponas Marijus šį kartą esas gyvas, kad po to jie vėl susėdo į karietą, kad jis suplakė sarklius, kad netoli archyvo vartų jie liepė jam sustoti, kad čia gatvėje su juo atsiskaitė ir nuėję. Policininkas nusivedęs tą antrąjį žmogų, kad daugiau jis vežikas nieko nežinas, kad naktis buvusi labai tamsi. Pats Marius, kaip jau sakėme, ničnieko neatsiminė, tik tiek, kad tvirta kažkieno ranka pagrebė jį iš užpakalio tuo pat momentu, kai skrito aukštėlnikas ant barikados. Po to viskas užgeso jo sąmonėje, jis atsipeikėjo tik pas poną Žilnormaną. Marijus nežinojo nieką bespėlioti. Dėl savo paties tapatybės jis negalėjo abejoti, tačiau kaip vis dėlto įvyko, kad jis parkritęs be sąmonės šanvrerį gatvėje, buvo policijos agento paimtas senos krante prie invalidų tilto. Kažkas matyt jį atnešė iš galių kvartalo lygi pat Eliziejaus laukų, kurio keliu per kloaką negirdėtas pasiaukojimas. Kažkas, bet kasgi. To žmogaus Marijus ir ieškojo. Apie tą žmogų jo išgelbėtoje niekas nieko nežinojo, neliko jokių pėdsakų, ne mažiausio ženklų. Nors Marijus turėjo veikti labai atsargiai, vis dėlto beieškodamas jis pasiekė net policijos prefektūrą, bet ten, kaip ir visur kitur, nieko jam negalėjo nušviesti – Prefektūra dar mažiau žinojo negu fiakro vežikas. Apie areštą birželio šeštą dieną prie didžiosios klakos grotų nebuvo jokių žinių. Ten negauta jokio policijos agento pranešimo apie tą įvykį ir prefektūra buvo linkusi laikyti jį į pasaką pramanytą vežiko. Norėdamas gauti arbatpinigių, vežikas sugebas viską, net galys prifantazuoti. Faktas tačiau buvo neginčiamas ir Marijus jo negalėjo abejoti, nebent būtų suabejojęs savo paties tapatybę. Viskas šioje keistoje myslėje atrodė neišaiškinama. Kur dingo tasai nepažįstamasis, tasai paslaptingas žmogus, kurį vežikas matė išeinant pro didžiosios klakos grotinę angą, su apalpusiu Marijum ant nugaros ir kurį čia tykojas policijos agentas suėmė nusikaltimo vietoje, begelbint sukilėlį. Kas nutiko patį policininką, kodėl agentas tylėjo? Gal tam žmogui pavyko pabėgti, o gal jis papirko agentą – Kodėl tasai žmogus nedavė apie save jokios žinios Marijai, kuris jam už viską turi būti dėkingas? Jo nesavanaudiškumas buvo nemažiau nuostabus, kaip ir jo pasiaukojimas. Kodėl tasai žmogus nepasirodė, galbūt jam nereikalingas atlyginimas? Bet niekas juk negali atstumti dėkingumo, gal jis miręs? Kas per žmogus tai buvo, kaip jis atrodė, niekas nieko negalėjo pasakyti. Vežikas sakė, naktis buvo labai tamsi. Baskas ir Nikoletė didžiai persigandė, tada žiūrėjo vieni savo jauną ponaitį visas rūvantį kraujais. Tik tai durininkas savo žibintu apšvietęs tragiškai Marijaus atvykimą daugiau pasidomėjo to žmogum ir štai kaip jį atvaizdavo. Baisu buvo jį pažiūrėti. Marijus liepė saugoti tuos krūvinus rūbus, kuriais jis vilkėjo, kai buvo atgabentas pasenelį, vildamasis, jog tai gali palengvinti jo paieškas. Žiūrinėdamas švarką, jis pastebėjo, kad vienas jos kvernas kažkaip keistai įplėštas, trūko sklypelio gelumbės. Vieną vakarą Marijus pasakojo Kozetį ir Žanui Valžanui apie tą keistą nutikimą, apie begalinę savo pastangas ką nors sužinoti ir apie tai, kad visi jo ieškojimai nedavė jokių vaisių. Akmeninis pono Fošlevano veidas jį išvedė iš kantrybės ir su įsidegimu, kuriame jautėsi tramdomas piktis, Marijus sušuko. Taip, tasai žmogus, kad ir kas jis būtų, didžiai kilnus. Ar jūs žinote, ponė, ką jis padarė? Jis atėjo man į pagalbą, lyg arkangelas iš dangaus. Jam reikėjo šokti į patį mūšio sukūrį, reikėjo mane išnešti, atidaryti kloakos angą, įtraukti mane tenai. Ir paskui tempti ant nugaros. Daugiau kaip pusantro jais turėjo eiti baisiais požeminiais rūtų koridoriais, susikūprinę, susilenkęs tamsumoje – daugiau kaip pusantro liepo nesulavonu ant pečių ir kam? Tikslas galėjo būti tik vienas – išgelbėti tą lavoną, o tas lavonas buvau aš. Jis tari savo, galbūt dar čia rusena gyvybės kivirkštėlę, surizikuosiu savo gyvybę dėl šitos silpnos kivirkštėlės. Ir jisai rizikavo gyvybę ne vieną kartą, bet dvidešimt kartų. Kiekviename žingsnėje tykojo pavojai, tai aišku iš to, kad išlipus iš požeminio kanalo jis buvo suimtas – Ar jūs žinote, ponė, kad tasai žmogus iš tiesų visą tai padarė? Ir nesitikėdamas jokio atlyginimo. Kas aš buvau? Sukėlėlis. Kas aš buvau? Nugalėtasis. A, kad tie kozetis 600 tūkstančių frankų būtų mano. Jie jūsų pertraukė Žanas Valžanas. Jeigu tai būtų, kalbėjo toliau Marijus, tai aš juos visus atiduočiau, kad tik suraščiau tą žmogų. Žanas Valžanas tylėjo. Šeštoji knyga – Nemigos naktis. Pirmas skyrius 1833 metų vasario 16 diena. Naktis iš 1833 metų vasario 16 į 17 dieną buvo palaiminta naktis. Viršum jos patamsius spinduliavo dangus. Tai buvo Marijaus ir Kozetės jungtuvių naktis. Diena praėjo nuostabiai. Tai buvo ne ta žydroji šventė, apie kurią svajojo senelis – nes stebuklinga fejerija su kerubinais ir kupidonais skraidančiais viršum jaunavedžių galvų, nevestuvių puota, kurios vaizdą būtų verta ištapyti viršum durų, bet vis dėlto tai buvo žavi ir džiugi diena. 1833 metų vestuvių papročiai skyrėsi nuo šio laikinių. Tuo metu prancūzai dar nebuvo perėmę iš anglų nepaprastai rafinuotos mados pagrobti savo žmoną, pabėgti su ją vos tik išėjus iš bažnyčios, slėptis iš gėdos dėl savo laimės ir derinti besislapstančio bankroto gudravimus su pakile giesmių giesmės poezija. Tuomet dar niekas nesuprato, koks nekaltas, subtilus ir padorus yra malonumas kratyti savo rojų pašto karietoje, leisti trikdyti su toktuvių paslapti pliaukšinčiam botagų, įsinuomoti vedybiniam goliui viešbučio lovą ir sumokėjus tiek ir tiek už naktį, įsinešti iš šio vulgaraus miegamojo patį švenčiausią savo gyvenimo prisiminimą, kartu su prisiminimu apie Diližano vežėjo meilavimąsi su viešbučio tarnaitė. Antroje XIX amžiaus pusėje, kurioje mes gyvename, mums jau nepakanka mero su šarfu, kunigo su arnotu, įstatymo ir dievo, mums būtinai dar reikia pašto vežėjo iš lonžiumo, jo mėlyno švarko su raudonais atvartais, žvangančiomis sagomis ir skardinių numerio ant rankovis. Žalių odinių jo kelnių, niuksėjimo, kurio jis varo normandiškus arklius su mėgstomis odegomis, dirbtinių jo galionų, vaškytinės kepurės, dulkinų gaurų, didžiulio botago ir botfortų. Prancūzai dar nepasiekė tokio elegancijos laipsnio, kad apibertų jaunavedžių karietą ištisą krušanų dėvėtų, šlepečių ir suplyšusių batų – kaip tai daro anglų didikai, prisimindami Čerčilį, vėliau Malburo kunigaikštį, kitaip Malbruką, kuriam vestuvį dieną teko panašiai nukentėti nuo savo tetos rūstybės, tarp kitko atnešusios jam laimę. Nuoroda. Malboro kunigaikštis anglų generolas Jonas Churchillis Malboras 1650-1722 metai, pasižymėjęs karuose prieš Liudviką 15. Jis turėjo rafinuoto aukštuomenės dendžio reputaciją. Nuorodos pabaiga. Batai ir šlepetis mūsose dar netapo būtinais vestuvių ritualo reikmenimis, bet turėkite kantrybės, geras tonas greitai plinta ir mes netruksime jį perimti. 1833 metais, lygiai kaip ir prieš šimtą metų, dar nebūta papročio vestuves švesti greita ryščia. Kad ir kaip keista, tais laikais žmonės vaizdavosi, kad jungtuvis tai šeimininė ir visuomeninė šventi, kad patriarchališka puota niekiek negadina šeimos nuotaikos iškilmingumo, kad linksmybė tegu ir kiek perdėta, bet užtat nuo širdi visiškai nekenkia laimiai, kad pagaliau nieko nėra peiktino ir blogo, jeigu dviejų likimų susijungimas, su kurias nauja šeima įvyksta namų aplinkoje, ir jeigu vienintelis sutoktinių bendro gyvenimo liudininkas nuo tos dienos, tai yra jų miegamasis. Žodžiu, žmonės buvo tokie begėdžiai, kad vestuves keldavo savo namuose. Taigi, pagal šį paprotį, dabar jau pasenusi, vestuvės buvo atšvestos pas poną Žilnormaną. Kad ir koks natūralus ir paprastas įvykis yra jungtuvės, vis dėlto ūsakai, vedybų kontrakto sudarimas, merija, bažnyčia visuomet teikia šiokių tokių rūpeščių. Anksčiau, kaip iki vasario 16 dienos, niekaip nebuvo galima spėti viską sutvarkyti. Ir atsitiko – Mes pažymime šitą smulkmeną vien todėl, kad mėgstame tikslumą, atsitiko taip, kad vasario 16 dieną buvo užgavinis. Šie aplinkybė kėlė tam tikrų abejonių ir sviravimų, ypač tetai Žilnorman. Užgavinis sušuko senelis jo geriau, juk yra patarlė, jei kas per užgavinis ves, vaikai to niekad nepames. Nieko nereikia paisyti, tebūnie 16, Argi tu nori atidėlioti Marijau? Žinoma, ne, atsakė įsimylėlis. Na tai ir tuokimis, nutarė senelis. Taigi vestuvės įvyko 16 dieną nepaisant viešųjų pramogų. Diena pasitaikė lėtinga, tačiau danguje visuomet atsiranda mažas mėlynis klipelis, kurio pakanka įsimylėjų laimiai. Jie mato jį net tada, kai visi kiti mirtingieji lindi po skiečiais. Iš vakaro Žanas Valžanas pono Žilnormano akivaizdoje įteikė Marijui 584 tūkstančius frankų. Kadangi sutartyje buvo numatyta, jog turtas bus bendras, jokių ypatingų formalumų nereikėjo. Tusenė, kuri dabar Žanui Valžanui buvo nebereikalinga, paveldėjo kozetį ir pakėlė ją į kambarines. O dėl Žano Valžano, tai pono Žilnormano namuose buvo specialiai jam paruoštas gražus kambarys, Ir kozetė tokiu nepermaldaujamu balsu jam pasakė, tėtuši, aš jūs prašau, kad jis beveik pasižadėjo persikelti pas juos. Keletą dienų prieš vestuvėms paskirtą dieną Žanui Valžanui atsitiko maža nelaimė. Jis truputį susižeidė dešinės rankos nykštį, tačiau nieko rimto nebuvo ir jis visiems, net kozetėje, uždraudė jo rūpintis, neleisdamas ne tik žaizdos aprišti, bet netgi pažvelgti į ją. Vis dėlto jis turėjo susitvarstyti ranką ir laikyti ją parištą, tad negalėjo niekur pasirašinėti. Jį pavadavo pona Žil Normanas, kaip antrasis kozetis globėjas. Mes nevesime skaitytojo nei į meriją, nei į bažnyčią, nedėra taip toli lydėti įsimylėlių, o įprasta nusigręžti nuo meilės dramos, vos tik scenoje pasirodo nuotakos puokštį. Pažymėsime tik vieną įvykį, kuris nutiko kelyje nuo Kalvarijos seserų gatvės iki švento povilo bažnyčios, bet tarp kitko, ne vieno iš vestuvininkų nebuvo pastebėtas. Tuo metu buvo iš naujo grindžiama šiaurinis Sen Louis gatvės galas. Nuo karališkojo parko gatvės ji buvo uždaryta pravažiavimui. Dėl to vestuvių karietos negalėjo pasiekti Švento Povilo bažnyčios tiesių keliu. Reikėjo pakeisti maršrutą ir paprasčiausiai išeitis buvo važiuoti aplinkui bulvaru. Vienas iš kviestinių svečių pastebėjo, kad dabar užgavenis ir bulvare turėtų būti didelė vežimų grūstis. Kodėl? Kodėl? paklausė pono Žilnormanas. Ten maskaradas, puiku, tarė senelis. Važiuokime bulvaru, mūsų jaunuoliai tuokės ir to jau įžengs rimtą gyvenimą, tegu bent paskutinę valandą truputį pasigėri maskaradu. Pasuko į bulvarą. Pirmoje vestuvių karietoje sėdėjo Kozeti su teta Žilnorman, ponas Žilnormanas ir Žanas Valžanas. Marijus pagal paprotį dar buvo atskirtas nuo sužadėtinis ir važiavo antrojoje. Karietų vilkstinė įsukus iš Kalvarijos eserų gatvės prisijungė prie ilgos virtinės ekipažų, nenutrūkstama grandinės lenkančių nuo Madlenos gatvės link Bastilijos ir nuo Bastilijos link Madlenos gatvės. Bulvaras knipždėte knipždėjo kaukių. Nors protarpiais linojo, pajatsai, ar lekinai ir jogdariai nenusiminė. Šią 1833 metų žiemą visų nuotaika buvo puikiai ir Paryžius virto Veneciją – Tokių užgavinių mūsų laikais jau nebematysi. Visas gyvenimas pavirto karnavalų, užtat tikrųjų karnavalų nebėra. Šalutinis alėjos buvo kimšte užsikimšusios praeiviais, o langais malsuoliais. Terasos viršum teatrų kolonado buvo pilno žiūrovų. Žmonių dėmesį traukė ne vien kaukis, bet ir iškilmingai įvairiausio ekipažų procesija, įprasta per kiekvienas užgavinės. Panašiai kaip Lonšane arklių lenktynių dienomis – Šitie vežimai, fiakrai, dengtos karietos, kariolis, kabrioletai, čitadinai, policijos tvarkomi dailiai sekė vorelė vienas paskui kitą, lyg riedėdami bėgiais. Tas, kuris sėdi tokiame ekipaže, yra kartu žiūrovas ir reginys. Policininkai iš abiejų bulvaro pusių reikiavo tie dvi nenutrūkstamas priešingomis kryptimis judančias lygia gretes eilės ir žiūrėjo, kad niekas nesutrikdytų šitos dvigubos tekmės tų dviejų vežimų srautų tekančių žemyn ir aukštyn į Anteno plentą ir į Sent Antuano priemestį. Herbais papuoštos Prancūzijos perų ir ambasadorių karietos užėmusios gatvės vidurį galėjo laisvai važinėti į abi pusės. Tokią pat privilegiją turėjo ir kai kurios prašmatnios bei linksmos procesijos, būtent užgavenių jaučio procesija. Šioje visuotinėje Paryžiaus linksmybėje buvo girdėti ir Anglijos botago pliaukšėjimas. Triukšmingai pradardėjo Lordo Seimuro pašto karieta – Iš visų pusių minios palydima pašaipiais šūksniais. Nuoroda. Lordas Seimuras 1805-1860 anglų auksinės jaunuomenės atstovas išgarsėjęs Paryžiuje savo padaužiškomis išdaigomis viešose vietose. Nuorodos pabaiga. Dvigubai ekipažų grandinėje išilgai, kurio šoliavo tarytum aviganiai šunys raiti municipaliniai gvardiečiai, solidžiose šeimininėse berlinėse – sėdėjo susigrūdusios tetulis ir senelis. Linksmai juokėsi perrinkti vaikai, septynmečiai Piero, šešiametis Pieretis, žavus mažyliai jaučia, kad ir jie dalyvauja visuotinėme pasilinksminime, gerai nusimana, kokį svarbų vaidmenį jie vaidina šioje arlekinadoje ir kupini valdininkiško orumo. Protarpiais ekipažų procesija kur nors sutrikdavo ir viena ar kita šalutinė virtinė sustodavo, kol mazgas vėl atsinarpliodavo – Pakakdavo užkliūti vienam vežimui ir visa vora būdavo paralyžuota. Paskui vėl pajudėdavo. Vestuvių karietos pateko į tą eilę, kuri dešiniaja bulvaro pusė slinko Bastilijos link. Ties kopūstų tilto gatve ekipažai valandėlę sustojo. Beveik tuo pačiu momentu priešingoje pusėje sustojo ir kita eilė, kuri judėjo Madlenos gatvės kryptimi. Vestuvių procesija atsidūrė lygiai priešais karietą su kaukėmis. Tokios karietos arba, teisingiau sakant, vežėčios su kaukimis paryžiečiams gerai pažįstamos. Jeigu per užgavenis ar pusiaugavenį jų nebūtų, žmonės pagalvotų, kad tai blogas ženklas. Ir pasklistų kalbos, čia jau kas nors negerai, turbūt keisis ministrų kabinetas. Visa gauja kasandrų, arlekinų ir kolombinų, kurie kratėsi vežime virš praeivių galvų įvairiausios jokingos figūros, pradedant turku ir baigiant laukiniu – Herkulė apkabinę markizės turgaus pardavėjos, kurios priverstų užsikimšti ausis patį rablį, lygiai kaip menados kadaise priversdavo nuleisti akis Aristofaną, perukai iš pakulų, rožiniai triko, františkos skrybilis, klauniški akiniai, komiškiausios trikampės kepurės su prisektomis peteliškimis, nepadorus šūksniai pėstiesiems, į šonus įremtos rankos, įžūlios pozos, nogi pečiai – kaukėti veidai, palaidas, nešvankumas, begėdiškumo chaosas, kurį vežiojo gelėjimą apkaišytą galvą vežikas. Štai koks buvo vaizdas. Graikijai reikėjo tespido vežimo, Prancūzijai reikia vadė fijakro. Nuoroda. Tespidas, šeštasis amžius prieš mūsų erą, graikų teatro pradininkas. Jo veikalai buvo atliekami Dionisijaus švenčių metu, aktoriai vaidindavo stovėdami vežime. Vadė 1720-1757 metai populiarus Prancūzijoje lengvapėdiškų dainelių bei muzikinių komedijų autorius. Nuorodos pabaiga. Viską galima parodijuoti, net parodiją. Saturnalija, toji antikinio grožio grimasa, kas kart labiau ir labiau iškrypdama virsta užgavėnių maskaradu. O bakchanalija – kadaise apvainikuota vynogių kekimis, nutvieksta saulės spindulių, drąsiai rodžiusi savo dievišką pusnogę marmūro krūtinę, mūsųse šiaurėje nusmuko tie, kad apsirengė šlapiais karmalais ir pagaliau pradėjo vadintis karnavalo kaukė. Paprotys vežioti kaukės po miestą yra kilęs iš pačių seniausių monarchijos laikų. Liudviko 11 pajamų bei išlaidų knygose pažymėta, kad rūmų išdininkų išduota 20 turo kalimo sų trejoms vežėčioms maskaradininkams gatvėmis vežioti. Mūsų dienomis šios triukšmingos pabaisus paprastai važiuoja kokiu senovišku diližanu, susigrūdusios ant jo imperialo arba sugriuvusios ištisą kupetą į valdišką lando su atverstu viršumi. Į ekipažą skirtą šešiems jų telpa dvidešimt. Kaukėti į suvirstant sėdynis, ant atklošiamų soliukų, ant atlenkto viršaus kraštų, ant gražulo. Kai kurie net sėdė apsižergę ekipažo žibintus – Važiuoja stati, gulomis, sėdomis, susirieti į kamulius, nukorę kojas, moterys sėdė ant vyrų kelių. Šitos gyvo siuntančių žmonių piramidės matyti iš tolo viršum galvų knipždyno. Didžiuliai vežimai stūkso spustyje į kalnai, nuo kurių srūva linksmybė. Nuo jų birte byra kole, panaro ir pirono samojai, pamarginti gatvės žargonu. Nuoroda. Kole 1709-1783 ir Panaras 1674-1765 garsų savo laiku vodevilistai ir kupletistai. Pironas 1689-1773 prancūzų poetas ir komediografas, pastovus repertuaro teikėjas smūgių teatrams, lesažo bendradarbis – Voltero ir enciklopedistų priešas. Nuorodos pabaiga. Iš tenai pliaupiant minios turgavytės katekizmas. Toksai vežimas prisigrūdęs ir išaugęs iki neįmanomo dydžio turi pergalingą išvaizdą. Jo priešakyje velniškas triukšmas, užpakalyje šietoniškas klegesys. Važiuotojai klykia, dainuoja, staugia, žvengia, raitos iš juoko – Čia reumoja linksmybė, kibirkščiuoja pašaipos tviskait purpuras džiugesys, du kuinai velka šitą klaunišką farsą pasiekusi galutinę savo apoteozę. Tai triumfalinis juoko vežimas. Bet šis juokas per daug ciniškas, kad galėtų būti nuoširdus. Jis skamba iš tiesų įtartinai, tasa juokas turi savo misiją. Jo pareiga įrodyti paryžiečiams, jog karnavalas tikrai įvyko.